etika prve bračne noći. Kada se govori o ovoj tematici, ponekad ljudi osjećaju nekakvu neugodnost s jedne strane i čuđenje s druge strane. Kažu kako to da islam jeli, ovaj, govori samo o tim stvarima. E, ili kako da islam govori uopće o takvim stvarima. To je došlo iz njihovog nepotpunog razumijevanja da je islam koncept za življenje, a nije samo islam džamija i ono što je oko džamije, nego islam puno šire od toga. Pa islam znači sistem po kome čovjek živi, u protivnom da ove ili i mnoge druge stvari, znači da se tih stvari nije dotakao islam i da ih nije sunet poslanika sallallahu alejhi pojasnio, ne bi islam vrijedio da bude koncept za življenje, nego vrijedio da bude nešto znači za jedan period ograničen, znači nekakav dostur ili ustav i nakon toga znači završio bi negdje ovaj u, u historiji pitanje znači da li bi iko, ikada više znači nakon toga ispomenu islam. Ne, nego islam je znači takav i došao je da popravi stanje ljudi na dunjalu koji na ahiretu, da uredi, da uredi kako njihov odnos sa njihovim gospodarom Tebarak Jevoteala, tako i njihov međusobni odnos, a nema boljeg odnosa koga treba urediti među ljudima od supružnika. Jer ako supružnici kao znači osnovna jedinka društva nisu ovaj u dobrim odnosima, takvo društvo znači nema nikakve vrijednosti. Takvo društvo nema nikakve vrijednosti. Mi ćemo spomenuti po tačkama, nećemo ulaziti puno u detalje, znači eh, kada se tiče eh, ove tematike, eh, ko želi ovaj opširnije o tome, može vratiti na knjigu profesora Pezića. On je znači jako lijepo tu tematiku obradio i može znači proširiti svoje znanje, pa nema potrebe znači da ulazimo u detalje. A, govorimo o adabima ili o etici koje se supružnici znači trebaju držati, jer je to znači a, bio sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji kada se primijeni ne može donijeti nego dobro znači čovječanstvo. Prvo, kada čovjek ulazi kod supruge, znači kada se osame, treba da je po selami. Treba da je po selami. Selam je pozdrav Islama, on je milost među ljudima i kome uputi se selam, znači da je siguran od tebe. Ha. Kome uputiš selam, znači tome nećeš nauditi. Kaže Umu Seleme, kada me oženio poslanik, sallallahu alaihi seleme, pa je i htio da stupi sa mnom u intimni život, znači prva braša noć, kaže, poselamio me. Poselamio me. Tako je zabilježio Ebu Šejh u svome dijelu Ahlaku Nebi sa dobrim lancem prenosilaca. Pogledajte, subhanallah, kako su ovi detalji, znači, prenešeni od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, I jedna od mudrosti zašto je Rasulullah a.s. imao više žena jeste ova stvar. Znači da bi se što više njegov život, jer on je puno vremena provodio u svojoj kući, jel? kim čovjek više ne provodi vremena osim sa svojom, jel? Ženom, odnosno sa svojim ukućanima, pa što više vide postupaka od njega, a, evo, umus da nije imao umuseleme, ko bi taj nama hadis prenio da je on poselamio? Taj bi ostao dio suneta možda sakriven. Nije on sada bitan u smislu da, da, da se izgubilo nešto veliko od vjere, jel? od temelja vjere i tako dalje, ali je to sunnet poslanika, to je praksa. Pa, je, pa sto to žene poslanika, salalov sveme, prenijele. Kaže, kada je ušao, poselamio me. A, druga stvar jeste da omekša malo atmosferu među njima, znači suprug, to je stvar supruga. Ne da on sjedi i da mu ona omekšava jeli, atmosferu, nego on to čini. On je zadužen za to. Pa da joj ponudi nešto od pića, lijepog, od mm, halve, slatkiša, nešto danas jeli, što ima, što može, ovaj, a, a, među njima, znači, ovaj, povećati ljubav, odnosno može a, a, osjećati se, znači, istinska ljubav među njima, jeli. Pa je poslanik, svala sveme, kada se oženio, jedna od ensariki uređivala Ajšu, radijallahu talanha. Ta znači, dotirivala njenu kosu i tako dalje. Pa je ušao poslanik sa osanom pored nje i sjeo, pa mu je, pa je uzeo posud sa mlijekom i popio i dao njoj da pije. Pa se Ajša radijallahu ta'ala nastidila, pa je oborila glavu, pa je Esma, čerka, ova sestra njena, gurkala je, tako, Esma, binta bi gurkala je, kaže, pi to što ti da pa je uzela, Kaže, uzmi to iz ruke poslanika, pa je uzela i pila. Pa je na takav način, znači, poslanik sa osanem htio, znači, da ovaj razbije taj nekakav strah koji ima, znači, žena, je li prve bračne noći. Dalje je da stavio i ruku na glavu na njeno čelo, jeli, i da prouči dovu, doveći, znači, za bereket, kako je došlo kod imama, Ebu Davuda i kod Nesaije, u Amelu Jaume Valejle i kod Ibnu Mađe i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osaleme proučio, znači, dovu, odnosno rekao je kada neko od vas se oženi, neka prouči, pa je spomenuo, znači, dovu koja se uči u tom, toj prilici. da klanja dva rekata nakon toga. Ovu dovu i kao i dovu za odnos kao što smo naći, možete sve to naći znači u knjizi o Histon Muslim. Da klanja dva rekata i ovo nije došlo od poslanika Salosanme. Klanjanje dva rekata nije došlo, došlo od postupaka Selefa. Kaže Ebu Said, a štićenik Ebu Usejda. Oženio sam se, ja sam bio rob. Pa sam pozvao skupinu shaba poslanika sa osvame na svadbu. Pa su došli i među njima je bio Ibn Mesaud i bio je Ebu Zer i Uzeife i drugi. Pa je proučeni kamet, pa je Ebu Zer stao da klanjam, pa su kazali, ne ti. Pa je prošao on da klanja, Ebu Said, a kaže, bio sam rob jeli ove sestre gore što pričaju, su one u halke ili su van halke? Ja bih zamolio sestre, znači koje su gore, molim vas, znači da budete tihe, pošto imamo ovdje predavanje, a i gore naše sestre slušaju. Pa ako želite razgovarati, pomjerite se na drugi dio džamije, molim vas. Dakle, nisu njemu dozvolili da on predvodi, nego su kazali neka neko drugi. Pa je on prešao i predvodio, pa su ga onda počeli da čovjek kada se osami sa svojom porodicom, kaže neka klanja dva rekiata i neka dovi Allahu, znači da ga zaštiti zla koje sa sobom nosi. Potom, kaže, oni su suprug i supruga. Jeli? Govore šta će raditi, znači prije stupanja u intimni život. Peto, je li peto? Nismo mi broj, jesmo, molim? petu. A, e, pohvalno mu je prije nego što uđe i nego što se osami da a, e, svoje zube očisti mi svakom. A ako to učini, znači sa četkom za zube ili pastom, nema nikakve smetnje, znači sve je to pohvalno i lijepo, bitno je da se očiste zubi. I to je sunnet. Čime god da se čisti sunnet je lijepo i mi svako je zato što je to bila praksa poslanika, ali protivnom cilj je ovdje da se očiste zubi. To je najbitnije. To je najbitnije. Kaže Šurejh ibn Hani, pitao sam Ajše čime je poslanik, sa sam počinjao kada bi ulazio u kuću, kaže počinjao bi sam i svakom. Počinjao bi sam i svakom. Znači, čak u jednoj predaji se spominje, mislim da je kod Ebu Jale u Musa, koliko se sjećam, da bi da je imao mi svak pod jastukom kad god ustane po noći da bi čistio zube sami svakom. Pa je to, znači, sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve selleme i koliko brakova je puklo zbog toga. Znači, zbog, zbog e, toga što ljudi ne, ne, ne paze, znači, e, na tu oralnu higijenu i onda nastanu problemi među supružnicima. Da e, spomene Allahovo ime Bismilu i da prouči dovu, znači, prije spolnog jeli, odnosa, kako došlo kod Buhari i kod muslima, i gdje poslanik sam kaže ako prouči tu dovu nećemu znači naškoditi šejtan odnosno neće, neće ako se desi začeće te večeri odnosno da se rodi dijete neće naškoditi šejtan znači neće naškoditi šejtan tom djetetu pa je i ovu dovu znači treba primjenjivati ova je dova vezana znači više nego prva prva je znači prve bračne noći jedan put u životu je l' tako onome koje mu vahid je l' tako koji ima samo jednu ženu. Ako se ženi više puta, svaki put kada se ženi, uči tu dobu. A, ali ova dova druga, znači, treba biti svaki put pri svakom intimnom odnosu i ne treba je čovjek zaboravljati. Pogledajte kako jednom dovom, jednom rečenicom može čovjek ha, a, zaštiti svoje, znači, potomstvo od šeitana. A ostavljajući tu dovu, može im nauditi. Ja mislim da vi znate svi to dovoljno, ima potrebno da je spominjemo. Ovaj, znači, ja imate u Hisnom muslimu ko želi da je, ko je slučajno, jela koja nije naučio, jela koja je zaboravio. Kada govorimo o adabima prve bračne noći, ne možemo da ne, ne spomenemo znači, neke adabe koji se tiču samog spolnog akta. Većina, znači intimnog kontakta, one su, jer su vezani znači, jedno za drugo. Spomenut isto ovako ukratko, znači po tačkama i nećemo ulaziti puno u detalje. Prvo, lijepo ili pohvalno čovjeku da prije stupanja u sami intimni odnos, da ima nekakav uvod ili pred igru sa svojom, znači, suprugom. Navodi se u hadisu Džabira, kaže, uženio sam ženu, pa me poslanik sa osam upitao, kaže, je li djevica ili je a, udovica? Pa sam rekao, udovica, Allahov poslaniće. A zašto do, ženi udovicu? Ko će mi kazati? Ha? Čuo sam nešto da neko rekao. Reci. Sestre. Njegov otac Abdullah kada je otišao na Uhud, on je bio prvi, on je kaže, ja ću biti prvi na Uhudu koji će poginuti. Najveće je rekao, kaže, ne vidim nego da sam prvi na Uhudu, ja šehid. Imam, kaže, čerke, imaš sestre, kaže, pa zna nje. Pa je otišao i oženio udovicu. Ženu koja je bila u bračnoj vezi, koja je, znači, ili imala djecu, ili, znači, na neki način zrela je. Jer ako dovede, je li mladu, znači, ženu, ne može ona ništa pomoći, znači, koristiti njegovim sestrama. Pa je ostala, znači, ostala sestra koja ima treba da brine. Pa je otišao ženi Udovicu, pa mu kaže poslanik Salao Srme, ili Udovica, ili djevica, kaže Udovica, kaže, a gdje su ti djevice? A, ili, a gdje, su, ti, ali gdje si ti od djevica u tom kontekstu? O luabiha, a, u, a po drugom čitanju, o, li a, o li Gdje si ti i djevice? O li da se sa njima igraš alu'abiha njihova pljuvačka. Znači, ukazuje na, na, na simbolično na ljubljenje, znači, žene i slično tome, jel tako, sa djevicom. Pa se može pročitati u alu'abiha i tako je došlo kod mustemlija u njegovom rivajetu. A većina kaže u alu'abiha da se sa njom igraš. Pa je znači ukazao, poslanik sa osvim ovim riječima, znači na tu predigru. A u drugom se kaže, o tu dahikuha, o da ti nju veseliš i da ona tebe veseli, a u drugoj predaji o te odduha, o te odduk, da ti nju grickaš i grizeš i da ona tebe grize. Jesi to je došlo u drugom rivajetu. Pa je to znači prva stvar koja će osloboditi supružnika, mislim drugog, odnosno žene. Dozvoljeno je suprugu da opći sa svojom ženom na način kako želi, ali s tim da to mora biti u rodnicu. Znači, ne smije biti to općenje u analni otvor, to je šerijetski haram, zabranjeno. Kao što ćemo spomenuti nakon toga. Židovi su govorili, <clears throat> ko bude općio sa svojom ženom sa stražnje strane, iako općiju rodnicu, rodit će se dijete koje će biti ovaj imat će razrokost. Jedno oko gleda na jednu stranu, drugo oko na drugu stranu. Jeli? Pa je poslanik, sa osvijem, kada je to čuo, Allah je uzvišenje objavio, nisaukom harstvom nekom, fe tu harstvekom en našitum, žene su vaše njive, vaše, pa prilili ste njima kako želite, kaže poslanik, sa osvijem, sprijeda ili straga, bitno je da biva, znači, na dozvoljeno širijetski mjesto. Pa, su, pa je šarijat ovdje, znači, negirao jednu postavku koju su bili, znači, a, jeli, koji su bili, u koji su bili ubjeđeni židovi, a to je da će dijete s te strane doći. Njive, žene su vaše, njive vaše. Znači, tu je opća dozvola, ali šarijetski je došlo, izuzetak šta je? A od tih izuzetaka jeste da ne smije, znači, općenje biti u analni otrov. A, kaže poslanik, sa osnovu hadis, koji, koji je daif, inda Allahe la jestahi min al haq, La te tun nisa fi edbarihin, kaže Allah se ne stidi, istine nemojte općiti sa vašim ženama u analni otvor. <clears throat> to je haram, znači zabranjeno kod razumom obdarenih. Svako ko ima razum, to će kazati, znači ne mora biti nikako musliman. Dok ima razum, to će potvrditi, znači jedno. A štetnosti toga koje znači proizlaze iz toga će posebno potvrditi znači jeli, potvrće medicina. Skoro gledam na jedan klip. Uzeli su kršćani sa jedne šitske stranice. Je li dozvoljeno općiti sa ženom u analni otvor? To šiti dozvoljavaju. Po njihovoj vjeri to je dozvoljeno. A pa kažu kao, pa kažu, pa eto, ako baš mora, pa... Ala bereketillah, jel? Mora pa mora, jel? Nije, nije, nije haram. I onda kažu, je li dozvoljeno igrati šah? Kažu, haram. Pa sad ovih komentarišu i smijavaju se s tim. Dozvoljeno opći tonalni otro, a zabranju igrati šah. Pored je, znači, te, te zabrane i smijavaju, znači, kršćani, sjede kršćanska jedna emisija, mi ne uzimamo mi dokaz, kršćane, jel? Ali ta stvar, znači, jasna u šarijetu, to je zabranjena i da od toga zdrava priroda bježi od toga. A sve što odgovara zdravoj prirodi ljudi, to nije od islama. Nađite mi jedan propis da kaže zdrava priroda, evo za billah to stvarno nema smisla. To nema u islamu. Jer je islam prirodna vjera. Jer je poslanik sam došao da, sa najprirodnijom znači vjerom i da insan živi kao insan, a ne da živi kao hajvan. Kaže Ibn Abbas, Allah neće ni gledati čovjeka koji opći sa životinjom ili koji opći sa ženom u njen analni otvor. Subhanallah, kao da je ovaj kao da sahabi znači ovaj znali znači šta će da će doći ljudi koji će živjeti sa životinjama i koji će se vjenčavati sa životinjama i znači to njeho, u njihovo vrijeme to nije bilo. I u vrijeme žene nisu paganke nisu nemoral činile. Nije došla ovaj paganka jedna da učini nemoral sa paganom. To je konji bila velika stvar, to, to sramota. A kako da da živi sa devom? pa je paganstvo Ebu Džehla ovaj, napredno za današnje, današnje paganstvo u kome ljudi, mnogi ljudi žive. Jel? A nažalost, a, veliki broj muslimana znači, ovaj, slomi se da ih, da ih slijedi i stigne u tome. Kaže Ibn Saud da mu je čovjek rekao mogu li, kaže, općiti sa svojom ženom kako želi? Kaže, možeš kako želiš. Pa je Drugi čovjek pogledao, kaže Abdu, Abdullah, kaže ovaj misli na analni otvor. Znači sve. I onda je Abdullah ibn Mesud rekao to je haram, to je zabranjeno. Znači Abdullah ibn Mesud mislio da pita znači o stvarima koje su dozvoljene da je ta stvar jasta. Ali ovaj je ciljao znači nešto drugo. Ima hadis od poslanika, sa osnovim, da je rekao, kod je Budavu, da je hadis, je Halvani kaže da je Hasan, da je dobar, u nekim knjigama kaže čak da je vjerodostojan, vjerojatno pojačavajući ga mnoštvom puteva, da kaže se melaunun men eta imraahu imraatahu fi duburiha. Proklet je onaj ko opći svojom ženom u njen analni otvor. taj je proklet kod Allaha te barak i to mu je dovoljno grijeha, ne treba mu, znači nakon toga mu ne treba grijeha. Dok je proklet, znači to je to. Pa je ta stvar zabranjena u dini islamu. I hvala Allaha za uđel koji nas učinio muslimanima, pa da imamo ovaj i ovaj, na, i te, pored znači, tih vjerski i ljudske moralne te vrijednosti znači, u, našoj, u našoj vjeri. A predaj od Ibn Abbas je od Ibn Mesuda vjerodostojna kao je predaja sah, sahaba i ne, znam da tome je pitanje ima razilaženje kod ehlu sunneta. Ehlu sunneta nema razilaženje. A ko se raziđe sa ehlu sunnetom pa njegovo razilaženje ne smeta. Znači to što će tamo mu atezile kazati nekako mišljenje iznimno, ili što će doći neko od neke zabludile sekte pa će kazati mišljenje koje se kosi e, Kur'anu ili sunnetu, to, to, to ne, ne, ne, znači ne, ne smeta ovaj našem, našem jedinstvu, našem konsenzusu Ono na čemu se složi jehlu sunnet, to je sigurno istina, mimo koje istine nema na zemlji. Jeste. Znači, zabranjeno je da se opći na takav način, a samo naslađivanje sa ženom po njenom tijelu, znači, ne smeta. Nije dozvoljeno općiti čak ženom ni u njenu rodnicu ako je jeli, u ciklusu ili ako je u nifasu. Ako je u ciklusu u nifasu, o tome smo govorili u poglavlju, ovaj kada smo govorili, o hajdu smo govorili o tome poglavlju, nekada davno, možda prije 4-5 godina, ako se sjećate, ako niste pozaboravljali. Govorili smo da je to zabranjeno i to je isto stvar koje nema razilaženje među islamskim učinjacima, a za razliku od žene koja je u istihadi, i to smo spominjali. U istihadi se, znači može opći sa ženom, iako to može kod, e, to je dozvoljeno šerijatski, ako može izbići, to je bolje. Jer u tom halu može, znači, vidjeti ženu i osjetiti od nje miris koji mu se neće dopasti, onda će tomu se ovaj a, e, negdje će mu to biti u pozadini u pozitivnosti onda će imati onda će promijeniti mišljenje o svojoj ženi pa ako može to izvesti dok je žena u stanju istihade to je bolje i to je preče znači da to izbjegne protivnom nije mu šerijetski haram jer ona klanja, ona posti, jel tako sve radi, znači ona je s te strane čista, ali postoji znači ta zapreka e, blaga zbog koje je bolje znači ostaviti intimni odnos. Jeste. Nakon, ako čovjek opći sa svojim suprugom, pa osjeti potrebu da želi da, da, da se ponovo vrati, sunnet je da abdesti. Znači da ode da promijeni abdest. Iako je sunnet, znači da počne sam intimni odnos sa abdestom. Da počne sam intimni odnos sa abdestom. <clears throat> I zato kada ovaj kada počne intimni odnos sa abdestom i ode, znači ne želi da se kupa na veče, može reći šta da je džunup, pa se treba ponovo abdestiti. Treba se ponovo abdestiti, došle su naredbe da se abdesti, ali ima jedna predaja kod Ibnu Hibana u kojoj se kaže neka se abdesti ako želi. Pa ta naredba nije vađiv, nego je sunnet. Ili eventualno, ako ništa, ako ne, ne može da se abdesti, ili nema kaže zašto će se abdestiti? Zašto da se abdesti? Kažu, kada ode i on stane sada sa abdesti, kaže, pa kad sam već počeo abdesti, sad se okupati i završeno. Ja tako, okupit ću se i nastaviti spavati, onda sam pod najvećim taharetom, to je pod gusulom. Kažu, to je jedan od razloga da se čovjek abdesti ili da ukloni bar taj manji hades sa sebe. A ako ne to, onda ne bi nikako trebao ići na spavanje, ne uzme temu. I došla je predaja koja ima dobar lanac prenosilaca, kod ima Bejheka, ja kaže Ibn Hajar u Fethul Bariju, da ima dobar lanac prenosilaca, a, da, da, da poslanik bi salosaname uzeo abdest ili bi uzeo temu. Pa bar temom da se uzme, to je minimum, znači tahareta bez koga čovjek ne treba ići na spavanje, ako je džunup. A ako nije džunup, ne treba on ne može uzvati temum, nego treba uzeti. Ovaj temu može uzeti ako ima vode, u redu? Ali ako ide, a nije džunup da spava, tada treba uzeti abdest. Nije vađiv, nije mu farz, jasno, neće biti griješan. Ali, braćo, nagrada je velika i melek čovjeka spava e, kod njega u, njego, u njegovoj potkošulji. Onoj odjeći koja je mehka do tijela, u toj odjeći spava melek i kada god se prevrne po noći, melek mu dovi i kaže... Allah gfir lahu warhamhu fa innahu bata tahira. Gospodar moj, oprosti mu i smilu se, on je zanočio čist. Čist. Jeste. Pa čovjek treba da se... Tako je došlo u predaji kod muslima, a u predaji kod Ibnu Hibana i kod Hakema i kod Bejhekija u ovoj predaji se kaže i da eta ahadukum ahlehu fa rade en jaude fel je ta Ko želi, to je kod muslima, ko želi da E, koopći sa svojim porodicom, potom želi da se vrati porodicom, kada kažemo, mislimo na suprugu, jel u redu, a neko ne svati porodicom nešto šire od toga. Ne, porodica se misli, znači, na, jel, na prvog tog člana tvoga, odnosno na suprugu. A, ko opći sa svojim suprugom, pa želi da se vrati, neka se abdesti. To je kod muslima. Ali, ali vam ovaj Ibrahiban i Behek i Hakim dodaju, kažu, fa innehu enšatu lil aud. Fa innehu enšatu lil aud. Tako će ovaj biti sposobniji ovaj da se vrati ponovo znači da obavi svoju potrebu znači daje mu ovaj taj abdes mu daje ponovo moć snagu ili inspiraciju da obavi svoju potrebu ja jest nema smetnje da se supružnici ovo je uh, ovo je jeste vidjeli ovo po tačkama ovo je sada šesta tačka nema smetje da se supr... Znači, sad govorimo o adabima, ono su prije bila adabi prve brašne noće, ovo sada tapi šta? Intimnog odnosa, pa oni imaju posebne tačke. Nema smetje da se supružnice razgolite, e, da se, raz, e, da se razgolite, znači potpuno da nema ni jedno na sebi ništa dodiće. I to smo spominjali ranije, kada smo spominjali o, o pogledu da supružnici nemaju jedno prema drugom stidnog mjesta. Nema stidnog mjesta u smislu da mu je haram da gleda. U tom pogledu među subružnicima nema znači stidnog mjesta, oni su halal jedno drugom, znači za gledanje i nikakve smetnje, znači nema da u tom A imaju hadisi koji su došli zabrana da se ljudi ne razgoličaju kao što to čine deve i tako dalje. To sve hadisi daif. Hadisi daif i nije dozvoljeno raditi po njima i oni se kose sa općim ciljevima šarijata. Ha. Kose sa općim ciljevima šarijata. Pa su ljudi ponekad radeći po ovim hadisama, hadisma, bar čarapu jedno ostavi na nozi. Ona je ostavi, ne znam, kapu na glavi. Ona je ostavi, ne, ne smije se potpuno zgoliti. Ma nije, hadisi ih došli, otreseš hadise od, od zid i ne radiš po njima i završeno. Ne smiješ rad po dajiv hadisima. Naravno ako to tebe otežava tvoj život, i što to je bila praksa poslanika, ja, sallallahu alaihi wa sallam, yes. Kupao se on i Ajša iz jedne posude. A poslanik je imao kapu na glavi, ona je imala čarapu, je tako? Kakav je to način? Pokupali se iz jedne posude i ona kaže da an eh, daini daani, pusti me, kaže, eh, eh, pusti ti, kaže, ostavi meni prostor, ostavi ti meni, pa su grabile iz jedne posude zajedno, i sipali sebi na glavu, kupali se zajednički, jel? Tako, s te strane, nema argumenta koji govori hadis koji su u ome kontekstu došli kod Nesaje, kod Ibn Mađe i drugi, su hadisi batil. I vraćio, svaki bidat u šarijatu, ili većina bidata u šarijatu, nema potporu ali je hadis, jedan od dva. Ili je daif, ili lažan, u redu, to je, to je jedna strana, ili je šta? Molim? Ma neko da zna. Molim? Ili je ispravan, <laughs> jeste, ili je ispravan, ili je hadis, daif, bravo, ne može biti šesto, nikako. Ili je daif, ili, a kako je ispravan, onda može biti bidat. To mi sam pojasni. A ti si u pravu. Nije pogrešno razumio opći hadisi, braćo. Hadisi općeg karaktera. Opći hadis i on dođe iz njega i zaključuje nešto. Ušao je poslanik, sa osvijem, kod Ebu Bekra. Kaže, Ebu Bekra, kaj zatvori sa vrata da spominjemo Allaha. I onda kaže, hu, uh, uh, hu, Allah, Allah, hu, uh, hu. Kako? Kaže, pa vidiš, imamo hadis da je poslanik, sa osvijem, pozvao, jeli, Ebu Bekra i kaže, spominjalo se Allaha. Je tako? Vidite da ima, ili kaže poslanik, najbolja dova je dova posle namaza. I ljudi dignu dove i džematski dove. Kažu, vidiš da ima hadis. Hadis ukazuje da se džematski dovi. Ti suze opći argument i onda mu heftaš sa strane šta želiš. Svoje razumijevanje, odnosno bolje kazati, svoj mezeb heftaš uz hadis. E to ne može. Hadiska je najbolja dova je posle namaza. Tačno. Hadis tako i stavi tačno. Posle, kaže se fi duburi sala, na kraju namaza. Jel to na kraju namaza, prije selama ili posle selama? to ostavite vi da tefsirimo zajednički ajti. Ali mi imamo šta je poslanik sasvim učio nakon namaza, ni učio dove. Pa ispravno da je ta dova prije selama. Najbolja dova, je poslanik kaže, potom kad je tehajer mine dua maješa, kada prouči te, te šehudi salavate i utraži utučišto četiri stvari, kaže, potom neka dovi šta čime želi. A hadis ovamo kaže, najbolja dova je na kraju namaza. Pa ovaj hadis spojiš s ovim i dobiješ da je to šta? da je to prije selama. A ti ako imaš drugi hadis da je poslanik digao ruke posle selama i dobio, nije problem. Odmah ćemo raditi po njemu, nije problem. Mi smo najpreći da radimo po sunnetu, mislim mi muslimani, jel? Muslimani su najpreći da rade po sunnetu i da ne bježe od sunneta u bilo kom kontekstu došao. Tako da, ovaj, znači, dolaze, koriste se daif hadisima ili koriste se hadisima koji su opće prirode koga on tefsiri, tumači kako on želi. Jel u redu? Pa je to To se znači uzroci bidata. Jer, a puno je manje bidata koji su došli i da nikakve negdje je neko nešto iskopao, uzeo i nakon toga znači ljudima dostavio. I zato su muhadis uložili toliki trud, braću, u pojašnjavanju sahih, i da ih predaja i, i šta je došlo, šta je potvrđeno od poslanika, sa osam, šta nije potvrđeno. Ovaj, po, po, po, jednom hadisu, znači imate rasprava, knjiga se napiše u jednom hadisu. U jednom hadisu njegovi putevi se sakupe, pa se onda razmatra stanje učenjaka i ravija, znači i istrese se na kraju, onda dođe se, podvuče se, kaže, hadis je daiv. Nije vjerodostaj. I nisi li bil da knjig, knjigu napišu, znači, u tom pogledu, jeli, u tom kontekstu i koliko imate knjiga danas, u današnje vrijeme i stare oleme koje su pisane, znači, u jednom hadisu se napiše, znači, knjiga, jeli, da se potvrdi njegova ispravnost, odnosno da se negira. Dakle, razgolićavanje među supružnicima je dozvoljeno i nikakve smetnje u tom pogledu nema. Nikakve smetnje u tom pogledu nema. Često se postavlja pitanje kada je u pitanju oralno naslađivanje među supružnicima. I e, vi ćete naći u tom pogledu, znači na različite fetve, Pa po pa neke možda i uleme ćete naći znači, na različita mišljenja e, da neki to porede znači sa... Ja sam slušao neku ulemu da to poredi sa psima, da neki porede sa... Jeli, te vrste, kaže, ovaj, naslađivanja, to je oporašanje psa. Tako psi čine i to je zabranjeno. Jel? Ispravno je da je to dozvoljeno. Da je to dozvoljeno i da u tom kontekstu nema nikakve zabrane. Ha. Osnova je da su supružnici jednom drugom halal, kaže poslanik Allahu uzvišeni kaže prilazite svojim ženama kako želite poslanik kaže kaže ovaj da ženama se ne opći u stražnicu to je ono što je zabranio mimo toga ništa osim jel hajzeni faza to je jasno mimo toga ništa nema zabrane nakon toga tvoja žena je tebi imaš pravo da se naslađuješ sa njom kako želiš osim što može čovjek ovdje upasti u jednu zabranu to je da bude oponašanje zapadnjaka a u to ponašanje ne može us, us upasti osim nakon što gleda filmove i tamo klipove da ulazi gdje je zabranjeno i da gleda to i da je onda oponaša. E to je haram. Ali ne zbog čina, nego zbog oponašanja. Pa ono što je gledao gore možda od ovoga drugog. Allah zna što je gore od, od to dvoje. Jedno i drugo zabranje. U protivnom nema u tom kontekstu nikakve zabrane. Pa ako suprug traži nešto od svoje supruge da mu čini, od onoga što je dozvoljeno, i nema šarijetske zabrane, ne treba bježati od toga, taman ona to možda i prezirela ako će to povećati ljubav među njima, ovaj, jer bolje je da to čini ona nego da čini neka druga. No tako, a on će ići se tražiti, ako nećeš ti, on će ići tražiti drugu, treću, koja će mu to činiti. Pa ćeš ti onda ovaj, praviti probleme. Tako da je preče da se udovolji u tom kontekstu supru, supruzi, a i suprugu treba imati znači, obzira prema supruzi, da ne traži ono od nje ono što ona ne može, što je mimo njenih mogućnosti u smislu da ona, ovaj, da su neke stvari možda neprijatne i slično tome, onda treba da ima znači razumijevanje. U protivnom, šerijetski nije zabranjeno, nema nikakve zabrane. Osnova je da je to halal, pa ko hoće da nešto zabrani mora doći sa argumentom, a mi zabraniti ne smijemo ništa osim ono što je zabranio šerijet. Jesno. Sedmo, ako stavite ovo, pošto ovo nije neke stvari ja obacijam sa strane, znači nisu ovdje u knjizi, pa e, da da upotpunimo samo ono o čemu govorimo, jel? A, sedmo ili osmo, kako hoćete da numerišete već, nije dozvoljeno za ženi da odbije svoga supruga u posteli ako on za, pokaže potrebu, znači da za, za njom. Kaže je poslanik sa u hadisu, koga bliže Buhari je muslim, kada suprug pozove svoju ženu postanu pa mu se ne odazove, znači bez šerijatski opravdanog razloga, a umor nije šerijatski opravdan razlog, jedno ako je mrtva umorna, pala i zalijepila za krevet i ne može se pomjeriti, to je drugo. Ovaj, ali to je nešto mrzovoljna, ona nešto je, nešto je, čula nekakvu priču pa se ražalostila nešto je, emocije je pogodilo i tako dalje. Ništa nisu razlozi. Tvoj suprug tebi preči, ti dužan se njemu da zoveš. Znači, dužan si da, da mu se I nekada žena ne treba dovesti ovaj u priliku svoga supruga da, da je moli da mu se odazove. A to se često dešava. Ona želi da on se ponizi, da nju moli, da u njoj nešto priča, nekakve priče lijepe, da u nju obradi, da ona pristane na ono što on želi. To je pogrešno. Ti trebaš znati šta tvoj suprug hoće i prije što on progovori da već znaš. Trebaš da mu pročitaš sa lica da on želi čašu vode. Dok on nije ne progovori, ti mu pi, nemoj govoriti ništa. Tako žena radi sa svojim suprugom. Je tako? Tako žena treba da postupa sa svojim suprugom, jer je suprug njen džennet ili džehennem. Tako rekao Muhammed ibn Abdillah, Rasulullah, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I koliko će žena u džehennem, pored svoga namaza i hijjaba i svoga plaća na seđdama, u džehennemu završiti zbog muža. A muž možda možda radi, možda kamatno posluje, možda ogovara druge, možda gleda žene, možda i opet zbog njega završi u džehennu. Ha, nisa. Islam neće, znači, od nas da, da glumimo vjeru. A vjerujte, braćo, danas jedan veliki broj muslimana koji je po spolješnjem izgledu musliman dok ga vidiš njegovom ponašanju, glumi vjeru. A on je iznutra truhli panj. Truhao kao panj. Gdje god da turite unutra, to se propada Znači, nema ništa u sebi. Znači, njegovo ponašanje, njegovo obhođenje, znači, prema svoje porodici je ovaj, vanrazumno. Žena je dužna, dakle, da se dozove svome suprugu, kaže poslanik, sallam, ako to ne učini, proklinjuje meleki. Lanet hel melaike, proklinjuje meleci svi, koliko ima. Došlo je ovdje sa određenim članom, Svi. A nema na nebesima koliko za četiri prsta da na melek nine seždi ili na ruku, jel tako? Pa šta misliš? Ovaj, šta misliš da su došli ljudi iz Fehdove džamije poslije jacije i sakupi za tebi ispod prozora i svi viču Allah ga prokleo, Allahu prokuni ga, Allahu, Allahu asakati ga, Allahu. Ti bi rekao ljudi, stanite molim vas, recite šta treba da se ja iskupim i hajte svoje kuće, molim vas, jel tako? Obični ljudi, možda, možda neko od ti ljudi ne klanja redovno. Došao je tako, zadisio se na jaciju, haj, klanja jaciju sa narodom. A šta mi zbraću onda kada proklinjute me, svi mele koji nikad Allah pogriješio nije, nikad ni, ni jednu grešku učinio nije i on proklinje tu ženu. I ja zato kažem, moje mišljenje, ovakav stav, da žena neće odbiti čovjeka u posteli osim da ima krnjavu pamet ili krnjavu vjeru. Znači mora imati toliko krnjavu vjeru da joj je svejedno da, le, da izvrne se na leđa i hrče do sabaha, a meleki je proklinju. I ona zna to, pozna to i pored toga ona po svom. Nema vjera, njena je krljava. A ako nije vjera, onda jeste pamet. Onda pamet je sigurno tu ima, znači krnjavost veliku. Znaš da te meleki proklinju do sabaha i ti pored toga kažeš, ne zanima me, držiš nekakvo svoje dostojanstvo ili držiš ovaj inat svoj nekakav ganjaš. Drugo je spredaj kaže, a sahita alejha men fis sama. Na nju je ljut onaj koji je na nebesima, znači Allah. Allah kaže, robkinja moja, fato spavaj, ja sam na tebe ljut, a ti spavaj. Ja, rob. A poslanik ti je rekao, Allah, Allah, poslanik, i on nisu predaje, ovaj, da je negdje izvlačimo kliještima iz nekakvih zbirki historije ili biografija tamo, Allah zna kakvi su im lanci, sve došlo, negdje su to njim hadijskim zbirkama hadisi došli, kod muslima i kod Buharije. Ljut je onaj koji je na nebesima. Ljut je Allah na nju i ljut na nju. Ljuti melek svi je proklinio do sabaha i ona mirno spava kao da se nije ništa desilo i nakon toga nastaje novi životni dani. Do šta mi se živio bilo da ustaneš ujutro mrtva? A reci mi Allah ti kako bi se osjećala da se ovaj, da, da, da, da tog dana staneš pred Allaha za a on srdit na tebe. Nisi digla svoju srđbu. Jer Allah je srdit na ženu koja odbije muža, znači u posle dok se ne vrati, dok se to ne, izgladi. Pa kako onda sve svoga gospodara za uđer? I zato kažem da ljudi glume, ti moraš imati ove tekstove na umu. Moraš imati tekstove na umu. Babo te tvoj razljutio, znači igrati po živcima. Hoće da te isprovocira, uvijek ti nekakve probleme pravi, ali ti znaš da ne smiješ, tvoj babo nije komšija. To se razlikuje, razlika je velika. Znaš da prema svom babi trebaš spustiti svoj obraz na zemlju da ti gazi po obrazu kako god da bio babo, bio mušek, bio musliman. I ne smiješ prema njemu grubo postupati, ne smiješ ti babu, ovaj, kaže, babo me iznervirao, babo me razljutio, uf, kako tebe babo može razljutiti, živ bio? Kako tebe babo? Šef te u firmi nije nikad razljutio. Jaše ti po glavi, radiš i prekovremeno i uzimati tvoje osnovno pravo, ništa te, nikada ti šef nije razljutio. Ali babo te razljutio. Ba, to je to je glumljenje, braću šerijata. Šerijat hoće da ti imaš tekst ispred sebe, pred očima. I da ti paziš na tekst šerijatski, znači da ćeš, da, da ćete uzvišen i Allah zađele pitati za to. Pa je ženi dužnost, znači da se odazove mužu svome, naročito braću. Ovaj, to je žalostno, ovo se žale, žale se mnogi muslimani u stvar. Znači ovo nije stvar koja je, sad neko ovaj duva nešto, imamo balon i mi ga sad hoćemo, predstavimo ga u kakvom nije. Ali to problem, to je problematika. Ljudi se žale na te stvari. Muškarci se žale, znači da imaju problema sa ženama. Cijeli dan kod kuće ne radi ništa, ima te kućne poslove, ne radi ništa, ima kućnih poslova uvijek, znači kućni poslove zaista i naporni su, ima ih puno, jeli, ali nisti živa bila, ona tamo radi negdje u, u, u šopu 10 sati, slomi se i opet kad dođe kući svi ti poslovi čekaju. Neće se, ona, ona, e, postinja se neće sama složiti i urediti kuća se usat sama, nego opet to mora ona raditi. Tebi je Allah podario da ne moraš raditi da se u kući svojoj, da uživaš, da od, možeš odmoriti kada hoće. I tvoj suprug se vrati nakon 10 sati, nakon napornog posla, mjesto da ga dočekaš, znači vedra lica, da on ulazi u kuću, to sve zaboravi, on ulazi u kuću, a ono, novi džehennem. Je li tako? Treba dosti, znači, tu kuću atmosferu, I onda nađe ženu i onda ona pođe još, jeli, naklapati i, i, i ovaj, pođe mu nezgode praviti i još kad treba onda, ali šta je on bilo prije toga? Jer on je bio na ulici. Na ulici znači svih profila mogućih ima, jel tako? Ko želi gledati u boje, izglede, visine, širine, sve znači po, po, po mjerama kako želi. I dođe kući svojoj i kaže mu njegova supruga, ovaj, ma ona stop tabla. E. Ha, kako će se nositi I tako dan za danom i čovjekov ima slabi. Ima muškarca slabi. A u ome pogledu muškarci su puno slabiji od žena. Žensko može biti bez muškarca tri mjeseca, pet mjeseci, ništa. Ne? Deset godina ostane žena, nije se udala nikad. Ona živi i godina, živi svoj život, nikakav problem nije. A muškarac se ovaj slomi. Priroda muškarca je s te strane drugačija. Je tako? I zato većina muškaraca, kad se kaže ovaj, vohđuru hunne fil mavađe, i, i ovaj, e, odvojite se sa njima u posteljama, on nije u stanju da se odvoji u posteljama. Zašto? Zato što ima nego nju jednu. Kako se odvojiti od nje? Ima jednu i to je to. Ne može ono odvojiti u postelje od nje kad ima samo jednu nju. Nego se ona odvaja od njega, ali tako? Yes. Pa kad je, on, kad je ona u ciklusu i on je u ciklusu. Znači, nema, nema nego... Ne može, znači, ne može je kazniti, ne može je prevaspitati ako želi da je šta? Da je prevaspitati. Dobro. U svakom slučaju, znači, ženi je dužnost da se odazove suprugu i pređu, u tom kontekstu nema razilaženja među, znači, islamskim učenjacima. Ne znači ovo što neki kažu, ne, ne, žena nema nikako pravo, znači, ona je tu programirana i da se njemu odazove kad on nju treba. Ne, nije tako. Žena ima svoje pravo. Znači, i žena ima isto tako, znači, ovaj pravo potpuno da se, da se, da se sa svojim suprugom naslađuje, kada dođemo, kada dođemo do pitanja ovaj ejakulacije van maternice, znači, ima pravo da se naslađuje sa svojim suprugom, kao što on ima sa njom. Ali ovdje došlo posebno e, to odbijanje zato što je žena u tom pogledu znači ponekad e, njene su znači zahtjevi potrebe su manje pa onda odbija često supruga i tada nastaju problemi znači među subtisne piše da čuvaš svoga supruga i da čuvaš njegovu čast ovaj, ne dozvolimo da iziđe iz kuće nego što te vidi u najljepšem obliku. Je tako? I tako da iziđe na ulicu, da, da on znači ima tebe pred očima, al tako? Jest. I ima sa strane, znači, muškaraca u ome pogledu, ovaj, nedotiranosti u pogledu žena i onda do, dolaze bračne veze u pitanje i dolaze, znači, ovaj, a, brakovi u pitanje što je zlo samo po sebi. Ako se desi čovjeku da na ulici pogleda ono što je zabranjeno, pa mu ovaj, padne na srce žena koju je vidio, jel? a dužan je da obara pogled, ovaj, ako može, je tako? Ovdje u ovim sredinama u kojima mi živimo, znači ovdje, ovdje najbolje je da čovjek obara pogled da bude slijep. Slijepcima je najbolje. Onaj štap, malo se patiš da nađeš put, ali, ali miran si srcem, znači ne možeš, insan ne može. Ovo su, ne, ovo su Ovo gdje mi živimo, sredina i način kako se ovi ljudi ponašaju u ovoj sredini, ovo znači od udara van bilo razuma, znači ljudi, ovaj ne, nećemo kazati pa za, pagana iz vremena Ebu Džehla, nego iz, iz, ovaj, iz kamenog doba. Ljudi su se koji su goli hodali, lepše ponašali nego što se danas ponašaju. Nikakve, znači, pravila ne postoji, čovjek iziđe, i treba, ovaj, i treba da obara pogled, znači ne možeš se okrenuti lijevo desno, da ne može biti nekakvo zlo. I najgore je što ti moraš voditi svoju djecu sa sobom i djeca hodaju po ulici, sve to vide Oni se tamo na, na tramvajskoj stanici prigrlili kao da nigdje nema, ovaj, nema nigdje zidova, da se sakriješ u zidove, ovaj, ako već želiš biti nemoralan nego znači rade to ovaj na, na javnim mjestima i to je ono što je poslanik rekao svom hadisu. Eći da stup sudnji dan dok se ne budu jahali po putima kao što se jašu magarci tačno opisan znači hadis, hadis o osle kao znači vrijeme kako će se dešavati znači pod i onda kaže vi ste fanav, nis, nije niko fanatik. Ali kada čovjek pokvari, pokvari svoju znači prirodu, onda vidi sve ono što je loše, vidi dobro. Kaže poslanik sa osrame, kada neko od vas vidi ženu, jedne prilike poslanik je vidio ženu, pa je došao, pa obavio potrebu svoju sa Zajnebom, koja je pripremala kožu, kožu za štavljenje. Znači, može se to desiti čovjeku. Znači, da vidi, pogleda tamo gdje je zabranjeno, vidio nešto, ima, znači, svoju suprugu, gdje će obaviti svoju potrebu koja ga je natjerala da gleda ili koja može prouzrokovati jel nemoral. S tim što mu je zabranjeno da dođe i da ima kontakt sa svojom ženom, a on zamišlja ono što je vidio ili ono što nije vidio ili da je... A, ne smije. To je zabranjeno. Zabranjeno čovjeku da ima kontakt sa svojom suprugom i da razmišlja o drugoj ženi. To je pronevjera s jedne strane, hijanet, i to je kad bi se moglo nazvati vid nekakvog maro, malog nemorala, ako bi ga smjeli tako nazvati. Ha? To se znači ne smije. Yes. Kaže poslanik sa osam, kada neko od vas vidi, od žena kaže, prilazi u slici šeitana i odlazi u slici šeitana, pa kada neko od vas vidi ono što mu se dopada, neka dođe svoje porodici, to će, kaže, spriječiti ga da učini, jel, nemoral, a u drugoj spredaj kaže, fe ine indaha, ma indaha, ona ima što i ona ima, jel, u smislu, jele one su žene u tom pogledu. Nije dozvoljeno ni jednom, to je deset, deveta stvar, nije dozvoljeno ni jednom od supružnika da širi e, e, te e, intimne e, tajne nekakve koje su među supružnicima. Nije dozvoljeno. I ovdje se znači upadaju u, u, u velike suprotnosti šerijat se upada da, da, da se žene iskupe, posebno su žene u tom pogledu znači ovaj ovaj e, nemarne, pa pričaju znači i govore stvari koje koje su zabranjeno govoriti. A, nema te priče nikako št, ovaj opisivanje detalja ili nekakvi vremenski period, znači nema tu nema šta razgovarati može se pričati o šerijetskom problemu koji ima. Ima jedna sestra problem takve kako, kako se može riješiti. To je druga stvar. Ali da jedna sestra konkretno govori za sebe, kod mene je situacija takva i takva, pa druga dođe pa se ona pohvali, kod mene je takva i takva, to je zabranjeno. Nema, znači, takve priče nema. Ni, ni među muškarcima, ni među ženama, ovaj širenje, znači, tih, ovaj, To je bilo dozvoljeno poslaniku sa osadame zbog šerijata. I danas kada bi bilo u tom kontekstu nešto od nekoga od uleme da se prenese nešto, ovaj što će biti dokaz za oživljavanje sunneta i tako da to su iznimne situacije. A obični ljudi znači ne smiju pričati o tim stvarima, i širiti te tajne. Ova jer kaže poslanik sa svojim najgori ljudi kod Allaha na sudnjem danu su oni koji su pružnici kada imaju kontakte, pa znači onda on priča šta je imao sa njom i ona priča šta je imala sa njim. Tako da kod muslima. To su najgori ljudi kod Allaha zvrđa na sudnjem danu. I to ti, ti koji znaš da si najgori čovjek u tom kontekstu, znači te stvari držiš, ne znam, gdje tvoja ljubomora da ti možeš pričati pred skupinom ljudi ovaj, o, o svom intimnom životu? Gdje ljubomora tu? Jesi. To je znači zabranjeno. Gdje se to? kada se čovjek vrati s puta, treba obavijestiti svoju suprugu da se vraća s puta, a ne onako da samo, što mi kažemo, jeli, da bahne iznenada i ovaj, zatekne ženu u stanju u kakvom iznenaditi je lijepo porodcu, lijepo iznenađenje. Ali to lijepo iznenađenje. Žena je obično kada je muža put, znači ne vodi toliko računa o sebi možda, jeli, kako će voditi da je, kada je, da je supruk od kuće. Pa je treba obavijestiti, znači da, da dolazi s puta tako da kaže poslanik sa osvijem da može da ukloni a, jeli, sa mjesta s koji se uklanjaju dlake i da može da se počešlja lijepo, da se dotira, znači da mu se pripremi, a ne da je, znači, ovaj, da je dočekao u kući. Jeli, da misli da je strankija nekakva ušla, da ne može prepoznati. Kaže poslanik, sa osamu hadis, koga bilježe muslim, kada neko od vas se vrati po noći, neka ne ulazi svoje porodici, tako iznenada, neka se ona dotjera, znači neka se počešlja. Dozvoljeno je općiti sa ženom koja doji dijete. Što se zove elgile. Elgile e, je žena koja doji dijete, a neki kažu da je to e, e, žena koja je trudna doji dijete. Razilaže se u... Pa je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, tio sam to zabraniti. Tio sam to zabraniti, ali sam, kaže, vidio da to rade e, Bizantijici, ovaj, a, da to radi Faris i Rum, a, pa, sam, a, e, pa sam odustao od te namjere. Vidio sam to neš, nešteti, znači, djetetu. Tako da žena da opći, e, da, da, da, da opći čovjek sa ženom, dok ona doji, ne misli se dok ona doji, nego u vremenu, znači dok doji u te dvije godine, dok koliko doji, nema smetnje, znači nema šerijatske zabrane u tom pogledu, jes. Pa tamo da bila, znači ustoji trudna, ako njoj ne šteti, znači ovaj, i, ovaj, ne, ne opterećuje, jel, mimo njenih mogućnosti, jel, taj čin, on neće smeti, jes. Dalje, pogrdno je da pogrdno je ili nije pohvalno da čovjek znači ejakulira van rodnice svoje supruge. Kada je poslanik Salova alejhi upitan o ovom činu, rekao je kaže huvel vodul hafi, kaže to je a, ono tajno ukopavanje djece. A, ono je bilo nekada Ojdel me udetu su ilet bi izem bin kutilet, tako, kada bude e, živa djevojčica zakopana, upitana zbog čega je ubijena, ovo je jasno, javno, znači, jeli, ubijanje djece, a ovo je tajno nekako skriveno, znači, ubijaš ga prije nego što se začelo. Pa, na osnovu toga zaključujemo da je to šta? Mekruh, da nije haram. Moglo bi znači biti mekruh, jeli? Kaže, nekom se, kaže, Džabir, došao je čovjek poslaniku, salao saleme, kaže, ja imam ropkinju, kaže, i ejakuliram van njene maternice, pa kaže poslanik, salao saleme, ne možeš ti spriječiti ono što Allah želi da bude. Ne možeš spriječiti ono što želi Allah da bude. Znači, ako nešto, ovaj, meni jedan doktor, ovaj, inače, on je na zapadu gore, šef jednog odjeljenja ginekološkog, već je oko 40 godina radi taj posao, znači čovjek je stvarno, znači ekspert. I on je u, ne znam, u 60. godini dobio dijete. Ovaj, pa smo ga htjeli podržati u tome, je li? ovaj, i pohvaliti njegov čin, je li što čovjek, znači, želi, znači, da poveća broj poslanikovi sa osam sledbenika, kaže, subhanallah, Kaže, kada Allah hoće nešto, to mora biti, kaže, i preko tableta, i preko svega, znači praćenja redovno, kaže, bi ono što Allah hoće. To zašlo od kada bi neko od vas izlučio svoje sjeme na kamen, bilo bi dijete. A kamen bi rodio. Ne, ne možeš ti, ono Allah je odredio koliki će broj ljudi biti, šta će znači, ti možeš raditi šta hoćeš, biće ono što uzvišeni Allah odredi. Nema, nema tu izlaza. Nema to znači čovjek izbora. Tako da, ne može to spriječiti. Kaže poslanik, kada je upitan o tome, kaže, da li, pitali su ga da li da, da, da ejakuliraju van maternice, kaže, radite šta hoćete, kaže, bit će ono što Allah hoće. Radite što hoćete, bit će ono što Allah hoće. Znači, ne možeš ti to spriječiti. Ti misliš da nisi, jel, uradio ono zbog čega bi žena mogla ostati trudna, u stvari to se desilo. Pa biva ono što uzvišeni Allah, te barak je otala, želi. Kaže Džabir, kunna na'zilu, wal Kur'anu jenzilu. Kaže, mi smo a, tako postupali, znači, o, man rodnice smo, znači, izučivali sjeme, a kaže, Kur'an je spuštan. Imamo, znači, više različiti hadisa koji govore o tome. U svakom slučaju, nekakav zaključak bi mogao biti, ako se to, e, znači, čini bez potrebe, da bi to možda moglo biti mekruh. Ali ne dolazi do stepena harama nikako. Do stepena harama neće doći kategorički. Sad da dolazi do stepena mekruh ili da je suprotno prečem, možda nešto na tom stepenu da bi moglo biti, ali neće biti, znači, haram. S tim da žena ima pravo, žena koja je slobodna, nije robkinja, znači ima potpuno pravo da se naslađuje sa suprugom kao suprug sa njom. I ako hoće da ejakulira van maternice, treba od nje dozvolu. Treba pitati. Znači, ne može tek tako on, on odlučuje šta će, kako će i nego ima, jer to je njeno pravo da se naslađuje, i nema on pravo, znači da je to uskrati osim njenom dozvolu. Yes. Dobro, ovaj, pošto nije nam jezan daleko, nastavit ćemo u našem narednom druženju. Ovdje smo završili ove, ove znači, tačke koji se tiču etike intimnog odnosa, znači, došli smo do poglavlja zabrana ovoga znači trudnoće jel, ili spriječavanje trudnoće pa ćemo govoriti o tome u narednom druženju kao i o vještačkom načinu oplodnje i sl. tome. Allah ta'ala nam salli Allahuma nabina Muhammed wa ala alihi wa sahabi ježmen. Ima pitanja vezani za ovu tematiku koje smo govorili mimo toga, bojte. će djeca zaštiti, znači, od šeitana, neće mu moći šeitan nauditi onim što može nauditi drugim ljudima. Šeitan je zijeti, znači, ljuda na različite načine. On će, znači, imati uvijek jedan štit, jednu, jednu spregu, znači, da mu šeitan ne može nauditi onim čime može nauditi drugim ljudima. Sad, kod nekoga će to biti u većoj mjeri izraženo, kod nekoga u manjoj, ali čak je u ovome jednom hadisu došlo, kaže, neće mu nauditi nikad. E sad, u kom kontekstu mu neće nauditi nikad, to hadis nije pojasnio. A nema sumnje, znači, da to je jedan štit za čovjeka. Jeste, što drugi ljudi nemaju, je jeli, jeste ne prouči ta dobu. Ovaj hadis e, e, da svaki dan uđe 70.000 meleka u onaj obit u mamu. No. E, nisam, nisam shvatio uđu i nikad ne izađu iz nje ili onaj, onaj uđu, klanjaju i više nikad ne, ne dođu. Mm. To je hadis kod Buharije u Sahihu da ovaj da svake ovaj da ulazi uh, 70.000 meleka u Beitul Mamur uh, i ovaj kada uđu nikad se više ne vraćaju u nju. Oni uđu i iziđu. To je 70.000 znači meleka koji su došli, oni ulaze i znači svaki put ve 70.000 novih meleka. Ne da ulaze i izlaze, nego uđu, iziđu i više se ne vraćaju. To on ima jednu priliku znači da dođe. A ti imaš priliku dođeš na Kabu kada želiš, al tako. Jes. Allahu ta'ala, sallallahu alejhi ve sellem, wa ala alihi